у власній душі, хоч і не виказувала цього. Возвеличити? Перед ким? Ну, у власних очах. Це насущна потреба. Сергій зрадів ще одному аргументу. А де їй кінець? Що вона собі уявляє? доскіпувалася Рита. Ірша здвигнув плечима. Комфорт. Комфорт, підвела вгору палець Клочкова. Кожному ізольовану квартиру. Я не відмовлюся, сказав Рубан. Окремий дім. Мій дім моя твердиня, щоб відокремитися від інших відійти далі від першооснови, від природи, затулити зелений листок. І виявляється, що найніжніший і найжаданіший зелений листок, який придумали не ми, не ми. Ми відходимо від нього далі і далі, і не тільки від нього. Наш розум удосконалюється і найперше пізнає, що сам минущий, що людське життя коротке, і йому здається, що це несправедливо. Він метається, він видумує все тонші й тонші химери, особливо в мистецтві, де й ми маємо честь працювати. А найдосконаліше мистецтво це зелений листочок між громадами бетон і скло. Все, що робимо ми, це не мистецтво. Архітектура найперше. Рита помітила, як уважно слухають її, і знітилася. Ірина побачила, що всі вражені тим, що сказала Клочкова. І не так її сентенціями. Ті сентенції були досить банальні, як натяком на щось незрозумілою таємною, чимось, чого вона не хотіла доказувати. Певна частка справедливості у ваших словах є, сказав Василь Васильович. Йому здалося, що всі сидять спантеличені і що йому треба рятувати становище. Якби архітектор вивчав усі конструкції, всі будівлі світу і переносив свої знання на папір, він би тільки копіював. А він мусить, мусить спроєктувати і гори, і горбок, на якому сидів пастушком, і гай, і окремий зелений листочок, і свою душу щоб одне вписалося в інше, одне випливало з іншого. Тоді це буде гармонія, мистецтво. Бо ж і ми самі, і зелений листок щось одне. Тоді й народжене нашою уявою теж зілється з нами. Клочкова хотіла сказати, що це софістика, але не зважилася. А Василь Васильович побачив і сам, що треба змінити тему розмови. Запропонував випити за щастя молодості, за любов. За цим тостом приневолили випити іршу. Всі знову пожвавилися. Розмова розбилася на окремі струмки і струмочки. Ірина хотіла встати, щоб перейти на своє старе місце, але Рита притримала її за руку. Очевидячки, вона ще не виговорилася до кінця. Розумієш, ми не вміємо жити, прошепотіла вона майже на вухо Ірині, неначе близькій подрузі хоч насправді вони ніколи не дружили. Ми, неначе гурт дітей, що біжать по квітах, по лужку, швидше до протилежного боку.